Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունում քննարկվել են զինվորական կարգապահության ամրապնդման հարցեր։ Շուշիում բացվել է մշակույթի եւ երիտասարդության կենտրոն։ Արցախում է Ավրորա 2016 մրցանակաբաշխության հաղթողը։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքը դիմավորել է Միացյալ Նահանգների նախագահին։ Արցախ պրեսը 3 տարեկան է։ Արցախի մարզիկները դարձել են Եվրոպայի չեմպիոններ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Մայիսի 22-ին եւ լույս 23-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարձօրքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 100 անգամ, հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 1600 գրակոց։ Բացի հրաձգային զինատեսակներից ադրբեջանական զինուժը շփման գծի արևելյան ուղությամբ կիրառել է նաև D44 տիպի հրանոթ 9 արկ, իսկ հյուսիս-արևելյան հատվածում 82 մմ-անոց mm ականանետ 9 արկ։ Հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման արդյունքում հայկական կողմը կորուս չի ունեցել։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ադրբեջանական զինուժի նախահարձակ ակտիվությունը ճնշելու համար դիմել են պատասխան գործողությունների եւ շարունակել իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում մայիսի 22-ին անցկացվել է աշխատանքային խորհրդակցություն նվիրված զինվորական կարգապահության ամնապնդման եւ մարտական հերթապահության կազմակերպման ու կրման պայմանների կատարելագործման ուղղությամբ կատարվող աշխատանքների քննարկմանը։ Խորհրդակցության ընթացքում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանը հանձնարարել է շարունակել առաջնագծում ու մշտական տեղակայման վայրերում ազնագազմի զգոնության, մարտական հերթապահության կարգման պայմանների ամրաշինական կառույցների կատարելագործման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները եւ առավել կենտրոնացնել ջանքերը հակառակորդի սադրանքներից ու ոտնձգություններից զերծ մնալու դիրկապահ զինծառայողների անվտանգությունը ապահովելու համար։ Այս առընչությամբ նա առաջադրել է որոշակի խնդիրներ, տվել մի շարք ցուցումներ։ Հայաստանը շարունակում է հանձնարու մնալ արևելյան գործընկերության նպատակներին եւ իր նպաստը բերել այդ բազմակողմ ձևաչափում իրականացվող համատեղ ջանքերին։ Այսօր Բրյուսելում կայացած Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցության խորհրդի 17-րդ նիստի ժամանակ իր խոսքում նշել է Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը գլխավորող արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը ներկայացրել է Հայաստանի եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների ջանքերը Ղարաբաղյան հիմնահարցի բացառապես խաղաղ հանգուցալուծման ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Էդվարդ Շարմազանովը այսօր ընդունել է վերակառուցման եւ զարգացման եվրոպական բանկի քաղաքական հարցերով ավակ խորհրդատու Օլեքսանդր Պավլյուկին։ Հյուրի խնդրանքով ներկայացնելով Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը, նա կարևորել է խնդրի խաղաղ քննարկումների միջոցով կարգավորումը ԵՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Այս համատեքստում նա անդրադարձել է Ադրբեջանի ռազմատենչ քաղաքականությանը եւ նշել, որ օրեր առաջ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդես են եկել հայտարարությամբ եւ հասցեական քննադատել Ադրբեջանի քաղաքականությունը կապված նրա կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման եւ զինված ուժերի կողմից շփման գծի երկայնքով կրակ բացելու հետ։ Տարածաշրջանում խաղաղությունն ու կայունությունը ամրապնդելու համար Ադրբեջանը պետք է ճանաչի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ամբողջական իրացումը։ Քանի դեռ Ադրբեջանը չի ճանաչել այդ իրավունքը, խնդիրը չի կարող կարգավորվել։ Մասնավորապես ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Տորոնտոյի տեղական մարմնի եւ Արցախի հանրապետության կառավարության համաֆինանսավորմամբ 3 տեղի ունեցել Շուշիի մշակույթի եւ երիտասարդության կենտրոնի բացման արարողություն։ Միջոցառմանը բացման խոսքով հանդես է եկել Արցախի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, ով իր խոսքում նշել է, որ 1992 թվականից ի վեր Շուշին դարձել է ոչ միայն արցախցիների, այլև համայն հայության հաղթանակի եւ հպարտության խորհրդանիշը։ Մեր կատարածը լիարժեք չեր լինի, եթե մենք Շուշիին չվերադարձնեինք իր ազգային դիմագիծը, ասել է Նարինե Աղաբալյանը։ Միջոցառմանը ներկա Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանն ընդգծել է, որ Շուշի խորագրով դրամահավաքի արդյունքում այստեղ իրականացվել են 4 փողոցների ասֆալտապատում, շուրջ 12 բնակելի շենքերի տանիքների վերանորոգում, ազգային գրադարանի եւ Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանի կառուցում։ Մեր հիմնադրամը Արցախում եւ մասնավորապես Շուշիում իրականացվող ծրագրերին միշտ էլ սատարելու է, ասել է Արա Վարդանյանը։ Եկեք վերհիշենք, թե ինչ արի Հայաստան համակական հիմնադրամը այս ամենագեղեցիկ քաղաքներից մեկում։ Մի քանի տարի առաջ մենք իրականացրել ենք մեր Շուշի խորագրով դրամահավաքը, Ամենամեծ ծրագիրը խոշոր, որ այստեղ իրականացրել ենք, իհարկե դա անցած տարի բացված Եզնիկ Մոզյանի անվան քրտական համալիրն է, որը դեռևս շատ-շատ տարիներ շատ կարևոր գործ է իրականացնելու ամբողջ Արցախի եւ ինչու ոչ Հայաստանի համար հիմնադրամը միշտ եղել է եւ կլինի Շուշիի կողքին մենք ունենք մարդիկ, որոնք միշտ հետաքրված են այս բերթակայքում ծրագրերի իրականացումով վստահ եղեք, որ համահայկական հիմնադրամը իր բոլոր բարերարներով հանդերձ կանգնած է Արցախի կողքին, Շուշիի կողքին եւ մենք միշտ միշտ կսատարկ կանգնենք ձեր բոլոր նախաձեռնություններին Երիտասարդության կենտրոնի բացման պատիվը տրվել է Արցախի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանին եւ Տորոնտոյի տեղական հանձնախմբի ատենապետ Մկրտիչ Մկրչյանին։ Նոր դահլիճում համերգային ծրագրով հանդես է եկել մռակած պետական կամերային երգչախումբը։ Միջոցառմանը ներկայային Հայաստան համայնական հիմնադրամի ներկայացուցիչներ, կառավարության անդամներ, շուշեցիններ։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ես տպավորված ու հիացած եմ արցախցիների տոկունությամբ։ Այս մասին ասել է Ավրորա 2016 մրցանակաբաշխության դափնեկիր Մարգարիտ Բարենկիցեն։ Ապրելու տենշն ու հավատը, պայքարելու կորովը, սերը մարդու եւ կյանքի նկատմամբ փրկել է Հայաստանն ու հայերին, ընդգծել է նա։ Այն ազգը, որի համար հենարան է հավատքը եւ Աստծո սերը, միշտ էլ կանգուն է մնալու։ Մասնավորապես ասել է Մարգարիտա Բարանկիցեն եւ շեշտել. Երբ ես դարձա Ավրորա մրցանակաբաշխության դափնեկիր, հասկացա, որ Ավրորա Մարտիգանյանի եւ հայ ժողովրդի անցած ուղին շատ նման է իմ անցած կյանքի ճանապարհին։ Մարգարիտ Բարինկիցեն 3 ժամանել է Շուշի։ Բերթակղակի Խաչատուրաբոյանի անվան հոսքային դպրոցի նախապատրաստական խմբի երեխաները ողջունել են հյուրին եւ նրան նվիրել խորհրդանշական հուշանվերներ։ Հյուրերը այցելել են Շուշիի երկրաբանության պետական եւ գորգերի թանգարաններ, ցանոթացել ցուցանմուշներին, եղել Շուշիի իրանական մզգիտում։ Նարեկացի արվեստի միությունում Մարգարիտա Բարենկիցեն հանդիպել է երեխաների հետ, նրանց հետ ապրել հայկական ազգային պարեր։ Հայկական Ավրորա 2016 մրցանակաբաշխության դափնեկիր Մարգարիտ Բարինկիցեն գլխավորած պատվիրակությունը այսօր հյուրընկալվել է Արցախի Մայրբուհում։ Հանդիպումից առաջ նա ծաղիկներ խոնարեց Արցախյան ազատամարտում կրթօջախի զոհված ուսանողների հուշարձանին։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ցեղասպանությունից 100 տարի անց հայ ժողովուրդն իր նահատակներին ողջեկոչեց աշխարհում նման ճանաչող մարդասիրական մի ծրագրով, որ կոչված է ավելի լավը դարձնել աշխարհը։ Ավրորա 2016 մրցանակաբաշխության առաջին դափնեկրի Մարգարիտ Բարանկիցեի կյանքի պատմությունն անմնացորդ նվիրումի ու մարդասիրության օրինակ է։ Արցախի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը խոսելով Մարգարիտ Վարանկիցեի գործնեության ու առհասարակ մարդասիրության մասին ասաց. Արցախցիներս շատ լավ գիտենք, թե ինչ է նշանակում օգնության ձեռք մեկնել մարդկանց, ովքեր կորցրել են անգամ վերջին հույսը։ Մենք անցել ենք այդ փորձությունների միջով, մենք հաղթահարել ենք այդ փորձությունները եւ հաղթահարել ենք արժանապատվորեն։ Համալսարանի հյուրերի թվում էր նաև Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության ղեկավար Արման Ջիլավյանը։ Նա պատմեց, թե ինչպես ծնունդ առավ Ավրորա մրցանակի գաղափարը, պատմեց, թե ինչ բացասական արձագանքներ էին սպասում հայ հանրությունից, որն ինքն էլ բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ ունի, եւ ինչպես հաջելիորեն զարմացան, երբ ժողովուրդն ուժ գտավ տեսնելու, հասկանալու եւ անտարբեր չլինելու ուրիշի ցավի նկատմամբ։ Ավրորան մեր ժողովրդի երախտագիտության արտահայտումն է ցեղասպանությունից մազապուրց մեր հայրենակիցներին անշահախնդիր օգնած մարդկանց։ Մենք ունենք ժողովրդական ասացվածքը, որ ասում են լավություն արա ջուրը գցի, բայց ջուրը գցի ոչ թե որ գնակորի, այլ որ ջուրը տանի ճիշտ նրան, ում որ այսօր այդ լավությունը պետք է։ Ավրորան փորձում է այդ ջուրը լինել, այդ ինֆրաստրուկտուրան լինել, որով այդ բարի շատ բազում մարդկանց բարի առած գործը ճիշտ մեկից ով հնարավորություն ունի այդ լավությունն անելու կգնա ճիշտ մյուսին, ով կարիք ունի այդ բարիության, այդ օգնության, այդ լավության Ավրորայի արդեն երկրորդ մրցանակաբաշխությունից առաջ Մարգարիտ Բարանգիցեն, որն իր էությամբ հենց մարդասիրություն է խորհրդանշում Արցախի երիտասարդներին դիմեց մայրական հորդորով։ Ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս միասնական լինենք, կանգուն լինենք, որպեսզի աշխարհը դառնա ավելի լավը, քան այսօր։ Ամեն մարդ պետք է հասկանա, որ ծնվել է աշխարհն ավելի լավը դարձնելու համար։ Միայն սիրով կարող ենք հաղթել աշխարհում օր-օրի ահագնացող արհավիրքներն ու անմեղ կյանքեր փրկել։ Սա է մեծ մարդասեր Մարգարիտ Բարանկիցեի падգամը։ Անցած տարի Ավրորայի 1 միլիոն դոլար մրցանակն էլ հենց այս նպատակներին է ուղղվել։ Միջոցառմանը ցուցադրվեց այդ գումարով իրագործված ու իրականացվող ծրագրերի մասին պատմող ֆիլմ։ Իսկ նա Մարգարիտ Բարանկիցեն շնորհակալություն հայտնելով ջերմ հյուրընկալության համար համալսարանի ղեկավար ղեկավարությանը դիմեց խնդրանքով, որ իր երկրից Բուրունդիից մեկ երիտասարդի հնարավորություն տրվի գալ եւ ուսում ստանալ Արցախում։ Ռեկտոր Մանուշ Մինասյանն առաջարկն ընդունեց ծիրով ու պատրաստակամությամբ։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այսօր Արցախ պրես լրատվական գործակալության գրասենյակում հանդիսավորությամբ նշվել է հիմնադրման 3-ամյակը։ Ողջունելով ներկաներին գործակալության տնորեն Վահարան Պողոսյանը անդրադարձել է գործակալության պատմությանը առաջիկա անելիքներին։ Եթե 3 տարիների մեր աշխատանքը փորձենք կարճ ամփոփել, ապա կարող եմ ասել, որ որպես Արցախպրեսի հիմնադիր ղեկավար հաջողվել է կայացնել գործակալությունը որը իր ամենօրյա աշխատանքով մեծ պահանջարկ է վայելում ոչ միայն Արցախում ապրող մեր հայրենակիցների կողմից, այլև Հայաստանում, Սփյուռքում, նաև արտերկրում օտարազգի ընթերցողների համար։ Մասնավորապես հայկական մեդիադաշտում, ինչպես բազմիցս ենք նշել, բավականին սերտ համագործակցություն ունենք Armenpress պետական լրատվական գործակալության հետ համատեղ հուշագիր ունենք ստորագրած Թեհրանի Ալի խորաթերթի, Մոսկվայում հրատարակվող Ժամ ամսագրի հետ եւ Սիրիայում հրատարակվող Գանձասար շաբաթաթերթի հետ։ Մեր ամենօրյա արտադրանքից օգտվում են Հայաստանի զանգվածային լրատվության բոլոր միջոցները, ինչպես նաեւ կարևոր աղբյուր ենք հանդիսանում Սփյուռքի լրատվամիջոցների համար։ Օրվա արդիվ իրենց շնորհավորանքներն են հղել մշակույթի, սպորտի, մամուլի եւ քաղաքական ասպարեզների այդնի դեմքեր, գործընկերներ, լրատվամիջոցներ։ Շնորհավորանքներին միանում են Արցախի հանրային ռադիոյի աշխատակիցները, երիտասարդ լրատվամիջոցին մաղթելով բարի երթ ու նորանոր ստեղծագործական հաջողություններ։ Դուք լսում եք լուրեր Ռուսաստանը մտադիր է 2017 թվականին հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գործընկեր երկրներին նոր սպառազինություն մատակարարել։ Խոսքը ուղաթերների հակաօթային պաշտպանության համակարգերի զրահատեխնիկայի մասին է։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության ղեկավար Դմիտրի Շուգայevը։ 2017 թվականին Ռուսաստանը կշարունակի պաշտպանողական զինտեխնիկայի մատակարարումները Հայաստանի, Բելարուսի եւ Ղազախստանի հետ համապատասխան պայմանագրերին համապատասխան, ասել է Շուգայevը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր շնորհավորական ուղեր ձեռել Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ կոմպոզիտոր Արամ Սաթյանին ծննդյան 70-ամյակի արթիվ մաղթելով քաջարողջություն, երջանիկ կյանք եւ ստեղծագործական նորանոր նվաճումներ։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Նուրհան arczepiskopos Մանուկյանը մայիսի 22-ին Բեն Գուրիոն օթանավակայանում մասնակցել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի դիմավորման արարողությանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահին Սուրբ Հարության տաճարում դիմավորել է Տեր Սևան arczepiskopos Ղարիբյանն ու Սուրբ Հարության տաճարի տեսուչ Սամվել Ծայրագույն վարդապետ Աղոյանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը ունկնդրել է հայկական երկչախմբի կատարումը, այնուհետև գլուխ խոնարել նրանց արչև, որից հետո խոսել Սրբազանի հետ ու հերացել։ Հայաստանի ազգային ֆիլարմոնիկ նվագախումբը Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում հունիսի 1-ին եւ 2-ին ներկայացնելու է քեզ համար ազնավուր խորագրով համերգը։ Համերգին ներկա կլինի ինքը Շարլ Ազնավուրը, Հիշեցնենք, որ 3 ազնավուրը նշել է իր 93-ամյակը։ Մարզասերների համար Մայիսի 17-ից 20-ը Թբիլիսիում անցկացված Ամանդական ուշիի Եվրոպայի մեծահասակների երիտասարդների միջև 18 տարեկաններ եւ պատանիների միջև 16 տարեկաններ առաջնությունում Արցախցի մարզիկները գրավել են 6 մրցանակային տեղ։ Հայաստանի հավաքականի կազմում մրցաշարին մասնակցել է Արցախից 7 մարզիկ, նրանցից 3-ը գրավել են առաջին, 3-ը երրորդ տեղ։ Թվարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, ժամանակ առ ժամանակ կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ մինչև 25 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 8-ից 13, ցերեկը 18-ից 23 աստիճան տաքություն։